Labrīt, labrīt, darbie radījumā arī klausītāji! Ir 9. novembris, otrdiena ir pulksten 9 un jau 2 minūtes, un, un kā parasti šajā laika radījumā arī Latvija ētere ir priestara katehēze, un šodien uh, priestara katehēze nevadīs priesterīs Pēteris Kudra, bet vadīšu es, Olga Dadeka, un šodien mums ir uh, viesojies uz priestara katehēze uh, Lūdzas Jaunavas Marijas debesis uzņemšanas draudzes Vikārs Jūris Kutels, un viņš, viņš mums pievienojas ar Zoom zvanu. Labrīt, priesteri Jūri! Labrīt! Labrīt jā. Es atgādināšu radījumā arī klausītājiem, ka jūs varat arī sekot priestera katehēzi mūsu YouTube kanāla. Jūs varat atrast tādu kanālu radījumā arī Latvijā tiešraidēs. Jūs varat sekot līdzi arī video tiešraidē. Un atgādināšu arī klausītājiem, ka jūs varat, un šis ir raidījums jums arī klausītāji, jūs droši varat iesaistīties ēterā un uzdot uh, savus jautājumus, zvanot uz uh, telefona numuru šeit uh, rādījumā arī Latvijas studijā 67 969 131, un arī jūs varat zva, uh, rakstīt, rakstīt SMS uz telefona numuru 266 77 272, un tad jūs varat piedalīties raidījuma veidošanās, tajā satura un uzdot priesterim jūrim kādu, kādu jautājumu, bet Šorīt priestera katehēze būs saistīta ar Laterāna bazilīkas iesvētīšanas dienu, jo šodien mēs svinam šo dienu baznīca, baznīcas kalendāra. Priesteri Jūri, varbūt paskaidrojiet, kāpēc mēs svinam šos svētkus un arī kāda nozīme ir Laterāna bazilīkai? Jā, Latvijas bazilika ir ļoti īpaša bazilika visai katoļu baznīcai. Ļoti interesanti pētot vēsturi šīs bazilikas, es uzzināju to, ka tā ir pirmā katoļu baznīca pasaulē. Līdz tam kristieši pulcējās pagānu svētnīcās, viņus pārvēršot, pārveidojot par kristiešu svētvietām. Bet tieši Latvijas bazilika ir pirmā, kurā tika celta dieva godam, lai tajā varētu kristieši pulcēties uz svētajām misēm un, un cita veida e, reliģiskiem pasākumiem. Bet e, tas galvenais, kāpēc mēs svinam šos svētkus, ir tas, ka šajā bazilikā e, sākumā, kā jau tā bija pirmā baznīca, arī pāvests bija arī viņš dzīvoja blakus šai bazilikai. Vēsture sākās ar to, ka neilgi pirms šīs baznīcas iesvētīšanas un celtniecības bija lielas kristiešu vajāšanas. Kristieši nepatiesi tika apsūdzēti Romas nodedzināšanā un citās lietās, un visi vajāja kristiešus. Un pienāca laiks, kad kristiešu vajāšanas beidzās, un tā laika valdnieks viņš, eh, Konstants Lielais, eh, lika uzcelt eh, šo baziliku. Tajā, tajā vietā bija zeme, kas piederēja īpašniekiem, un īpašniek, bija viens tāds īpašnieks, Plantijus Laterāns, kuram Cēzars Nērons atņēma to zemi, bija sazvērestības kaut kāda teorija, un tad eh, no Latvijas atņēma zemi Cēzars. Un, kad nāca valdīt viņa vietā Konstantīns Lielais, tad eh, šo zemi un arī tai zemē piederošo pili eh, Konstantīns Lielais novēlēja tā laika pāvestam Silvestram I. Un arī lika uzbūvēt pirmo kristiešu svētnīcu. Un tas notika tieši 9. novembrī 324. gadā, kad eh, iesvētīja šo baznīcu. Daudzi cilvēki domā, ka svarīgākā pāvesta baznīca ir Vatikāna baznīca, tad Svētā Pētera bazilika. Bet īstenībā nē. Pati svarīgākā baznīca, kas ir pāvestam, ir tieši šī Laterāna kas saucas Svētā Jāņa Laterāna eh, bazilika. Viņa tā pilnā nosaukumā ir nosaukta par uh, Kristus pestītāja, Svētā Jāņa Kristītāja un Svētā Jāņa evanģēlista eh, baznīca. Lūk, šīs baznīcas ir tāds ļoti nozīmīgs uzraksts, kas izpauž viņas nozī, nozīmi lomu šai baznīcai. Latīņu valodā ir tāds uzraksts – Mater et caput omnium ecclesiarum urbis et orbis, kas tulkojumā nozīmē visu pilsētas un pasaules baznīcu māte un galva. Lūk, un šis nosaukums parāda šīs baznīcas īpašo lomu visas, visas baznīcas um, dzīvē, jo šī vieta, viņa skaitījās ilgu laiku pāvesta sēdeklis. Pāvests dzīvoja blakus pilī un eh, viņa katedrāle, un eh, viņa sēdeklis bija šī bazilikā. Un arī šobrīd, kā mēs zinām, eh, mūsu pāvesta Franciska katedrāle ir arī šī, šis dievnams. Un arī katrs jaunais pāvests, kad viņš tiek iesvētīts, viņš tiek svinīgi, viņš svinīgi dodas uz šo baziliku. Um, Lūk, un, eh, tāpēc šī baznīca ļoti īpaši saistīta ar pāvestu. Un eh, arī eh, tā, tā, tā, tā kā pāvests tur ir biskups, līdzīgi kā mums katram šeit Latvijā, galvenā baznīca ir katedrāle, kur biskups, biskupa sēdeklis. Tāpat visas pasaules galvenā baznīca ir tur, kur ir pāvesta sēdeklis. Lūk, un savā ziņā tāda saikne ar pāvestu šai baznīcai un tāds atgādinājums. Līdzīgi kā mēs visu gadu ir liturgiskais gads, kad mēs svinam nozīmīgākos kristiešu svētkus, notikumus, mm, izceļot svarīgāko ticībā, to pārdomājot. Tāpat arī šī diena mums, mums atgādina to, ka mums ir ļoti cieša saikne ar pāvestu, kurš mums palīdz nodrošināt ticības vienotību, autentiskumu un Jā, tad tādā veidā mēs svinam šos svētkus. Līdzīgi kā mēs svinam katram, katram savas baznīcas, eh, draudzes baznīcas svētkus, tā arī šī eh, Latvijas baznīca skaitās kā visu mūsu baznīca. Mm. Jo tā ir pati pirmā un saistīta ar pāvestu, un tas nozīmē mums visiem eh, saistoši svētki. Tie ir tādi vieni no svarīgākajiem faktiem, kāpēc šī, šī svētki ir svarīgi visai baznīcai. Paldies, paldies, priesteri Jūri. Um, aicinu, jā, klausītājs iesaistīties. Varbūt kāds no jums bijis Romai, saprotu, ka Laterāna bazilika ir <laughs> Roma, un tad vai kāds bija varbūt apmeklējis Laterāna baziliku. Es, piemēram, nesen uh, 2020. gada sākumā es biju Roma, bet, nu, jā, tāds varbūt kāds priekšstats, ka jādodas uz Vatikānu, jāapmeklē Pētera bazilika un pāvesta, <laughs> pāvesta vieta, bet, nu, nu, jā, man liekas, eh, laikam daudzi, daudzi arī nepamanīja to, neiedomājas, ka patiesībā Latvijā ir tā, tā bazilika, tā galvena mūsu bazilika. Varbūt kāds klausītājs ir bijis Latvijā bazilika un var padalīties ar saviem iespējiem. Un, eh, priesteri Jurī, tad es sapratu, ka Latvijāns patiesībā bija tas, eh, tas cilvēks, kam piederēja tā zeme, ja? Tad pēc, pēc tā. Jā, cik es Cik es pētīju vēsturi, tad jā. Jā, izrādās, ka Latvijas ir uzvārds eh, tam īpašniekam, kam tā zeme piederēja pirms mm. tā tika novēlēta pāvestam. Mm, cik interesanti viņa, viņa uzvārds palika kā bazilikas nosaukums un joprojām joprojām, joprojām skan katoļu baznīca, tik, tik, cik svētīgs, <laughs> cik svē, cik svētīgs dzīves stāsts. Jā, priesteri Jūri, jūs minējat par Laterāna baziliku un saikni ar pāvestu, un jūs jau pateicas, pateicat par to, kā tā saiknē mūsu ar pāvestu nodrošina to ticības vienotību, un <laughs> pāvis kā nekā ir baznīcas gala, bet varbūt jūs varat um, vēl nedaudz vairāk pastāstīt, nu, kāpēc, ko tieši nodrošina un kāpēc mums ir svarīga tā saikne ar pāvestu, ko tas dot mums un mūsu baznīcai? Jā, lai labāk varētu izprast pāvestu nozīmi, ir interesanti aplūkot to, kas notiek pasaulē. Redzam, pasaulē daudz dažādas reliģijas un arī kristiešu konfesijas. Un starp viņiem bieži vien pietrūkst eh, vienprātības, vienotības. Ļoti daudz eh, ir viņu starpā dažādi novirzieni, kas reizēm ir pretrunā viena otra, vien, viens otram. Bet savukārt pāvests eh, mums parāda to, ka caur viņu Dievs mums palīdz uzturēt vienprātību, vienotību visas pasaules mērogā. Jā, ticības izpratnē, pareizā skaidrošanā. Atceroties arī to, ka, to, ka Jēzus iecēla apstākļus, kas ir vistuvākie Jēzus mācekļi, kas redzēja visu, ko Jēzus darīja, vairāk nekā visi pārējie. Un dziļāk izskaidroja, Tāpēc mēs sakām, ka mūsu ticība ir apustuliska, balstīta uz apakstuļu liecības, viņu mācības. Un starp visiem apakstuļiem Svarīgākais galva, kas nodrošina to vienotību, ir Pēteris un Pēterim, Pēterim ir pēcteči. Viņi turpina šo uzdevumu. Tad ir runa rūpēties par vienotību, ticības autentiskumu. Viņi to sargā um, visos laikos. Paldies, Pāvils. Jā, Pāvils Francisks arī labs uh, liecinieks tam, ka arī viņam labi izdodas uh, šo vienotību nosargāt. Tieši tā, es domāju, ļoti, man liekas, katoļiem, varbūt, kas bija ceļojuši pa dažām valstīm un tā, un apmeklējuši jauniešu dienas, man liekas, šīs aspekts, vienotības aspekts, vienkārši kaut kas ļoti, man liekas, mēs tik daudz to nenovērtējam, bet tā, es biju Panāmas jauniešu dienas, un tu vari būt droši, ka tu vari iet uz jebkādu katoļu baznīcu, un tur būs tas pats dievkalpojums, tie paši lasījumi, un uh, redzēt dažādas kultūras, bet ka mēs esam vienoti, tas ir kaut kāds kaut kā svarens, arī dodoties uz citu valstī, uz dievkalpojumu. Jā, tas ir tāds ļoti spēcīga lieta, kas mūsu katoļu baznīca ir. Un es redzu, ka kāds atsūtīja jautājumu, labrīt, ko nozīmē laterāns vai vārds vai uzvārds. Nu, uz to jautājumu mēs jau atbildējām. Jā, mēs, mēs priesteris Jūris mums paskaidroja, ka laterāns ir, ir bijis uzvārds tām cilvēkam, kam piederēja šī zeme, kas tika novēlēta vēlāk pāvestam. Bet droši, droši iesaistāt, iesaistāties, redzējām arī klausītāji mūsu ētera uzdodat savu jautājumu vai, vai jums varbūt kāds komentārs, uh, uh, zvanot uz telefona numuru 67969131, um, rādījumā arī Latvijā studijas telefona numurs, vai arī sūtot izziņas uz numuru 266, 77, 272. Uh, jā, Priesteri Jūrim un uh, runājot par uh, Laterāna baziliju, kas, nu, tā, tādu kā ēku, uh, protams, ka nevar paiet garam. Uh, man tāds rodas jautājums par, uh, par to, cik svarīga mums, kā kristiešiem, katoļu ticīgiem kristiešiem, mūsu templi, mūsu baznīcas ēkas, un, un kāda nozīme ir ēkai, kā celtnē, kā būvei, ir kristieša garīgajā dzīve, jo varbūt kādi, kādi cilvēki var oponēt un teikt, nu, ka mēs katrs esam svētā gara templis un, un dieva mājas, var tā pateikt, un, un arī Jēzus arī samarietei arī bija ir teicis, ka Tēvs meklē tādus lūdzējus, kas lūdz garu un patiesība. Un, eh, jā, priesteri, kāda tomēr, kā, kāda no, eh, no jūsu skata punkta, vai nu, kā baznīca arī māca, eh, kāds, kāda nozīme ēkai ir, ir kristieša dzīve? Viena no nozīmēm dievnamam ir, ka viņš tiek celts kulta vajadzībām. Tas nozīmē, lai mēs tajā varētu svinēt sakramentus, piedalīties svētajā misē, pieņemt eh, svēto komuniju, iet pie grēksūdzes, kristīties un eh, laulāties un, un, un citus sakramentus arī. Nu, lūk, um, piemēram, ļoti skaisti vārdi ir, uh, kas parāda svētnīcas nozīmi, kad Jēzus teica, dariet to manai piemiņai, kad viņš pēdējās vakariņās svinēja evaharistiju, Viņš teica, dariet to manai piemiņai. Tas nozīmē, ka kristieši ir aicināti pulcēties kopā, lai svinētu evaharistiju. Un eh, viena no tādām vietām, kur viņi to var darīt, eh, un viskaistāk to darīt, ir kāda konkrēta ēka, kas priekš tam ir celta. Un eh, šī ēka ir īpaši arī ar to, ka tajā tiek uzglabāta evaharistija, visvētākais sakraments. Un ar to šī ēka kļūst par dieva namu, dieva mājokli kur Dievs mājo īpašā veidā nekā jebkur citur. Un eh, daudzi cilvēki, un arī pats es varu liecināt, ka baznīca Dievnams ir viena no labākajām lūkšanu vietām, kur eh, vislabāk var piedzīvot Dieva klātbūtni, to izjust, visvieglāk lūgties, ka lūkšanu, atma, eh, lūkšanu atmosfēra ir jūtama. Īpaši, kad es biju Aglonas bazilikā, arī tā vieta ir tāda īpaši izlūgta, uh, piesātināt, gaiss piesātinās ar lūkšanu, ja tā var izteikties. Daudz cilvēku to izjūt un novērtē. Jā. Lūk, un dievnams un, jā, ne, jā, neko, dievnams jā. un arī viss, vis, kas notiek eh, saistībā ar kulta vajadzībām, tad tā ir vieta, kur eh, visas šīs lietas ir sakārtotas, vienotas un skaisti ieviestas dzīvē. Būtu savā ziņā hauss, ja nebūtu dievnamu. Tad katrs kristītos, kur gribētu, tur dīķī, peļķē, vēl kaut kur. Un um, nebūtu tādas vienotības un skaist, skaistā liturgijā. Tā kā ir dievnams, tad ir iespēja vienoties un arī tāda konkrēta ēka, kas to visu arī sevī nes. Jā, es, es vēlos arī uzdot eh, to jautājumu mūsu klausītājiem. Cik jums svarīga tā eh, baznīca kā ēka, baznīca kā celtne, un jūs varat eh, rakstīt savu jā vai nē, vai jums ir svarīgi vai nē, un tad mēs varam apkopot rezultātus, apskatīties, nu, kā patiesība, cik mums kristiešiem ir, ir svarīga, svarīga baznīca kā celtne. Un, ehm, jā, droši sūtiet savus, savas izziņas vai arī rakstiet WhatsApp uz uh, numuru 266, 76, piedod, piedošana 266, 77, 272, 266, 77, 272. Un jā, noteikti, man liekas, arī baznīca kā ēka, varbūt arī kā liecība, varbūt nekristiešiem, jā, ka, nu, varbūt daudziem turistiem vai, vai kādiem cilvēkiem baznīca kā ēka ir kā. Ka nu, kā kultūra vēsturiska ēka, bet savukārt ejot baznīcā, es biju dzirdējis arī no Jēkaba katedrālis, man liekas, diakona, jā, ka daži cilvēki, turisti, ienākot baznīcu, un tā ir diezgan sena baznīca, Jēkaba katedrāle, tad cilvēki, tie turisti, saka, šeit ir kaut kas ļoti īpašs, šeit ir kaut kas, kaut kas ir. <laughs> Jā, viņi, viņi sajūt to dieva klātbūtni jau vienkārši ienākot, ja vienkārši tā nav tā pati ēka, vienkārši tad nolasīšu. Mums atnāca kāda ziņa, nolasīšu. Paldies, Priesteri Jūri, par dalību katehēzi. Prieks par pēdējos gados jaunceltējiem katoļu baznīcam Latvijam. Tomēr jāatzīst, ka daudzi restorāni vai pat lielveikali ir iekārtoti gaumīgāk. Vai vispār vajadzētu uztraukties par baznīcas interjeras sakrālumu, vai tam nav nozīmes? Jā, baznīcas eh, kā ēkas, e, viņas parasti tiek eh, ļoti skaisti izgraznotas, piepildītas ar eh, garīgajiem attēliem. Un tas palīdz lūkšanai noskaņai un tādai sakrālajai atmosfērai. Un tam visam ir nozīme, protams. Daži cilvēki jautā, kāpēc jaunās baznīcas tik ļoti atšķiras no senajām baznīcām. Nu, Atbilde ir pavisam vienkārša. Vismaz šeit, Latvijas kontekstā, ir tā, ka mūsu Latvijas baznīca nav tik eh, finansiāli bagāta, lai varētu ļoti krāšņas baznīcas no jauna celt. Jo tas ir ļoti dārgs prieks. Bet, eh, jā, draudzes locekļi ir aicināti apzināties to, ka draudzes baznīca tā ir draudzes īpašums. Nu, tad draudz, piedaroša draudzē, tas nozīmē pati draudzē, cik ir bagāta, cik cilvēki ir turīgi, viņi var to baznīcu padarīt krāšņāku. Un katrs var nest savu pienesumu, gan ar savām zināšanām, prasmēm, ar māksliniecisko pieju, ar kontaktiem un citādākā veidā, lai to baznīcu izrotātu, izpušķotu un padarītu ar vien estētiskāki, arhitektoniskāki valdāmu. Paldies par atbildi. Jā, mēs jau pieminējām par to, ka mēs varam rūpēties par baznīcu, bet priesteri Jūri, varbūt jūs varat pastāstīt, jā, nu, mēs noskaidrojam, jā, ka baznīca ir, ir mūsu sakrāla celtne, tā piedara draudzei, un tur notiek uh, sakramentu celebrēšana, svēta mīsa un pārējie sakramenti, jā, un mēs esam, nu, mēs esam draudzes cilvēki, mēs esam atbildīgi arī par to ēku, un, uh, jā, priesteri Jūri, uh, kā, kā nu, jā, tam ir svarīga nozīme, katoļu ticīga kristieša dzīve. Mēs ejam lūgties un saņemt sakramentus, bet eh, kā mēs varam rūpēties par baznīcu? Kā, ko mums darīt? <laughs> Vai tikai mēs varam ziedot, eh, eh, ziedot svētdienas laika kolektei, vai arī, vai arī kaut kāda cita veida? Kāds būtu tas ideālis variants, kā mēs varam rūpēties par dievnāmu? Jā, ļoti daudz veidu, kā mēs varam atbalstīt draugus, eh, draudzību, draudz, draugus, eh, baznīcu, ēku, rūpēties par viņu. Jā, parastais eh, veids te ir ziedojumi, gan pārskaitot uz bankas kontu, gan arī skaidrā naudā ziedojumā, ziedot ziedojumu kastītēs. Arī materiāls atbalsts. Piemēram, šeit Ludzā ir piemēram, kāds cilvēks, zemnieks, kurš jā, pārvalda, rūpējas par daudziem mežiem, un viņam ir ļoti daudz malkas. Viņš atbalsta dievnamu, ka viņš noziedo mal, malkas kaudzes, lai varētu dievnamu apsildīt, apkurināt visas ziemas garumā, katru gadu no jauna. Tad materiāls atbalsts. Tad, e, Zinām, ka draudzes locekļi ir speciālisti bieži vien daudzās e, jomās. Ar savu padomu vai nu no celtniecības ziņā, vai elektrības ziņā, vai citās ziņās, jomās, tad, tad var eh, atbalstīt ar padomu, zināšanām, ar kontaktiem. Mūsdienās daudz novērtē, ka ir labi kontakti. Mēs ar kontaktiem daudz ko var sarunāt, sarīkot. Piemēram, mūsdienās viena no ejošākajām lietām, kas palīdz draudzēji, ir projekti. Kad ir projektu vadītājs, kāds, kas spēj pareizi un veiksmīgi aprakstīt projektu, minēt projektā, vīdīt projektu uz priekšu, un tas ir liels atbalsts draugiem. Tāpat arī darba spēks. Pie mums, piemēram, Lūdzā ir katru rudeni talkas, traucas dārza uzkopšanas talkas. Daudz dažādi kalpojumi, Piemēram, mums ir dežuranti, kas pieskata dievnamu uz mājām katru dienu. Mums dievnams tāpēc ir atvērts apmeklētājiem no rīta līdz vakaram. Baznīcas uzkopšana, logu mazgāšana. Mums atsevišķi kalpojumi, kas eh, rūpējas par ziediem un tā tālāk. Un ļoti daudz veidi, kā mēs šo ēku varam padarīt krāšņu, skaistu un, un visiem patīkamu kā lūkšanu vietu. Paldies, Priesteri Jūri. Jā, droši klausītāji, kam ir iespēja nākt uz draudzam un kam ir kādi talanti vai kādi, kādas idejas, kā padarīt kaut ko skaistāku, tad, man liekas, <laughs> draudzes prāvests un vikārs un nu, kā, kā, kā jums ir te jūsu draudzītes, jā, droši būs priecīgi par to. Es zinu, piemēram, mana mama, tad viņa nes uz, uz draudzi lilies, ko viņa audza vasaru un tad viņa vienu, vienu svētdienu baznīca ir izrotāta ar uh, lieliem, bet mums pienācis kāds vēl SMS, Nolasīšu, man ir svarīga baznīca kā celtne, bet īpaši nozīmīga ir Jēzus klātbūtnes visvētākais sakramenta ceļojumus baznīcas pievelka magnēts. Ļoti skaists, ļoti skaista ziņa, paldies, paldies par komentāru. Un paturpināt, paturpinot par, par rūpēm par baznīcu, šobrīd ir um, draudzes apmeklējumi ir samazināti, jā, mums uh, nepulcējamies draudzes, bet joprojām mums svar, svarīgi, uh, svarīgi rūpēties par savu draudzi. Un kādi tie ir veidi, kā, kā mēs varam turpināt rūpēties par, par savu draudzam, par ēkumu? Jā, priesteri Jurija. Jā, arī šajā <laughs> ierobežojuma laikā. Jā, ierobežojuma laikā eh, ir iespēja tāpat kā līdz šim eh, rūpēties par eh, dievnamu un draudzi. Tikai, protams, bez pulsēšanās, individuāli, attālināti, kur tas ir nepieciešams. Jā, rūpēties, lūk, lūgties arī ar darba spēku. Un te, mums, piemēram, tepat Lūdzā ir individuāli apmeklējami individuāli darbi bez drūzmēšanās. Tagad drīz sāksies adventa laiks, būs jādomā par adventa vainaga ierīkošanu. Tad eh, nozīmēti cilvēki, kuri dara konkrētas lietas, un tad eh, pa vienam individuāli tas tika viss padarīts. Var sakot, nekas nemainās. Bieži vien ir cilvēki, kuri šajā ierobežojumu laikā pilnīgi atstāja draugu. Esmu runājis ar vienu draugu prāvestu šeit, Latvijā. Viņš dalījās ar tādu skumju vēsti, ka daudzi darbojas locekļi saka, mana draudzene šobrīd ir radio draudzene. Mm. Man vairs nav savas draudzes, man tikai radio draudzene. Tagad es atbalstīšu tikai radio, man citas draudzes nevajag. Nu, lūk, ir tādi nepareizi priekšstati tagad par šo laiku ka ļoti svarīgi, ka tuvākā baznīca katoļu ir mana draudzes baznīca. Mana draudze, kuras aicināts atbalstīt, palīdzēt un arī no turienes smelties sev garīgu spēku un to atzīt par savām garīgajām mājām. Tas ir mūsu garīgās mājas šajā ceļā uz mūžību, ko mēs esam aizmirst, ne, aicināti neaizmirst. Jā, paldies, Priestri Juri, par atgādinājumu. Tieši tā, šis ir tāds uh, pārbaudījumu laiks un mums pašiem un arī mūsu draudzem. Un tiešām svarīgi palikt vienotiem, uh, vienoties ar mūsu draudzi, uh, apmeklēt uh, privāti vai arī attālināti palīdzot un pārsūtot savus ziedojumus, jā, jo draudze paliek, viņa nekur neaiziet, tā ir tā pati draudze. Un uh, jā, šobrīd dosimies uh, kāda muzikālajā pauze un skanas dziesma Ubi Karitas, un es jūs klausītāji aicinu iesaistīties saruna, uh, runājot par draudzi, par Laterana baziliku vai arī kāds jums cits jautājums par, par priesterim Jūri, Jūrim un, protams, kā mēs gribēsim dzirdēt kādu jautājumu tieši saistītu ar Laterāna baziliku vai, vai baznīcu kā ēku, bet lai skan šī dziesma Ubi Caritas. Ubi Labrīt, rādījumā arī klausītāji ir pulksten 9 un gandrīz jau 32 minūtes, un uh, ir ētera, ir priestara katehēze, un šo priestara katehēzi vādu es, Olga Dadeka, un caur Zoom, caur Zoom zvanu mums ir pieslēdzies uh, priestaris Jūris uh, Skutavs, un mēs šodien runājam par uh, Laterana bazilīkas iesvētīšanas dienu, ko mēs šodien svinam baznīca, un mēs uh, runājam gan par Laterana bazilīkas uh, vēsturi, to nozīmi, šo šo svētku nozīme saikne ar pāvestu, bet arī mēs sākam runāt arī par baznīcu kā ēku un nozīmē uh, kristieša dzīve baznīcai, e, baznīcas ēkai. Un, jā, atgādināšu to, ka mēs, ka mēs varam rūpēties par saviem dievnāmiem arī, arī šajā, šajā laika, kad ir uh, piekļuve baznīcam un uh, nevis piekļuve, bet vairāk tā kā uh, apmekl draudzes apmeklējumi ir samazināti, ka mēs joprojām turpinām uh, aicināti uh, turpināt uh, rūpēties par, par baznīcu. Uh, bet, priesteri Jūrijus, jūs vēl uh, gribētu pastāstīt par Laterana baziliku, par, par dažiem faktiem interesantiem par Laterana baziliku. Jā, pētot vēsturi par Laterana baziliku, tad rodas daži jautājumi. Piemēram, kāpēc pāvests viņš pārgāja uz citu baziliku? Viņa, viņa, viņa tagad arī uzturēšanās vieta ir um, Vatikāna Svētā Pētera bazilikas tuvumā. Protams, būtu jāpēta un jāskatās atsevišķi Vatikāna vēsture un daudzi fakti, ko šodien es neapskatīšu. Viena, viena lieta, kas zināma, ka Vatikāna bazilika ir lielāka par, par Laterāna baziliku. Bet eh, vēsturē ir bijis tā, ka šī pirmajā eh, bazilikā, pirmajā baznīcā pasaulē, eh, Svētā Jāņa Latvāna bazilikā, pāvesti ir bijuši ļoti daudzi, kas uz vietas dzīvoja. 161 pāvests, un tajā notika pieci vispārējie baznīcas konsuli. Un tas bija līdz 14. gadsimtam. Un 14. gadsimtā notika viens liels notikums, kas to uh, lietu pagrozīja savādāk. Bija tā saucamā Aviņonas trimde. Pāvests pameta Romu un dzīvoja Aviņonā. Nu, lūk, un tad, kad pāvests atgriezās Romā, viņš vairs neatgriezās Latvijā, bet uh, viņam tika uzcelts Vatikāns, Vatikāna bazilika, un tad viņš tur vairāk uzturējās. Lūk, vēl runāt par šo Latvijas baziliku, ar ko viņa ir īpaša. Pašā Romā ir četras lielas bazilikas, un viena no tām ir šī Latvijas bazilika, no kurai ir tituls Arhibazilika. Lūk, šī bazilikā ir daudz interesantu lietu. Piemēram, Mm, tur ir altāris, virs kura ir liels baldahīns. Un pie šī altāra svin svēto misiju tikai un vienīgi pāvests. Un netālu no šī altāra, Latvijas bazilikā, tajā altāra telpā pie sienas ir liels pāvesta tronis no balta marmora, kas simboliski izsaka pāvesta sēdekli, apakstuļa Pētera pēsteča sēdekli. Lūk, Un eh, šajā bazilikā ir daudz arī citu tādu lietu interesantu, kā piemēram, ir tāda kapela ar baseinu. Eh, zinām, ka baznīcā var kristīties eh, divējādi. Klasiskais veids ir, kad uz galvas tiek lietots ūdens, otrs veids ir ar iegremdēšanos. Lūk, un šis basēns šī bazilikā ir priekš iegremdēšanās tādā veidā kristot. Tad eh, vēl ļoti interesanti blakus šai bazilikai ir atsevišķa ēka vai telpa, uzbūvēta ar nosaukumu Skala Sankta, jeb svētās kāpnes. Tāda tradīcija eh, uzskatīta, jā, ka šīs kāpnes ir atvestas no Jeruzalemes, kad svētā Helēna, eh, Cēzara Konstantīna pirmā māte atveda uz uh, Eh, Romu svētā krusta relikvijas, tāpat arī šīs kāpnes, pa kurām kāpa Jēzus, eh, tad, kad viņš tika Pilāta notiesāts. Lūk, un tad eh, ticīgie arī godina šīs, šo vietu, šīs kāpnes, pa kuriem Jēzus kāpa, un tad tur izturītas tās kāpnes ar, no pieskārieniem. Arī tāda interesanta vieta šī svētnīcā. Jā, nu tādi daži fakti par šo svētnīcu. Bet viņai eh, ir daudz liela vēsture, daudz skulptūru un, eh, un arī arhi, arhitektūrā eh, šīs ēkas ir daudz lietu, ko ir vērts iedziļināties, pētīt, bet to ne šajā reizē. Mm, paldies, Priesteri Juri, ļoti interesanti. Es, es biju dzirdējusi jā, par tām kāpnēm, ka uh, viņas ir Roma, bet nebiju zinājusi, kā tieši Laterāna bazilīka tas kāpnes atrodas. Arī interesanti par, par baseinu, gandrīz tā komiski izklausās, ja, ja mums, uh, mēs praktizētu arī uh, biežāk to kristību iegremdēšanas, tad nu katra baznīca <laughs> vajadzētu būt kādam baseinam. Nu, jā, tā izklausās ļoti interesanti interesēta, bet priesterī Jūri, jums ir tā, jūsu darba vieta tagad ir lūdza jaunos Marijas debesīs uzņemšanas baznīca. Es zinu, ka šī baznīca, protams, ļoti skaisties, vairākas reizes tur biju, un tā ir tās piemērs, kad uh, es saprotu, ka tā baznīca ir jauna, un nu, diezgan jauna. Jā, un man liekas, ļoti labs piemērs tam, cik, cik skaista var būt tā jauna baznīca, cik gaumīgi tā uzcelta. Varbūt pastāstiet par, par, šo, par šo Lūdzas baznīcu un par tās vēsturi, kā tapa un jā, kādus, kā, kādus faktus par šo baznīcu. Ludzā katoļu baznīca ir jau ilgu laiku, Es ļoti precīzi nepateikšu, no kurā gadsimta, no kurā gada, bet ehm, jau 20. gadsimta sākumā bija koka baznīca šīs baznīcas vietā. Bet bija liels, liela traģēdija Ludzā 1930. gados, ja nemaldos, 38. gadā, kad notika lielais Ludzas ugunsgrēks un visa pilsēta nodega un koka dievnams tajā skaitā. Nu, lūk, un tad eh, pamazām draudzes locekļi sarosījās un sāka celt jaunu dievnamu, bet nāca pasaules kara, otrais pasaules karš un padome laika gadi, kad eh, nebija iespējams dievnamu turpināt celt. Un tad, kad nāca atmodas laiks, 90. gadi pagājušā gadsimtā, Tas ļoti labs piemērs, jā, draudzē, kā draudzē mobilizējās un ar saviem spēkiem, ar savu darba spēku, paši draudzes locekļi, arī pensionāri, cik man te stāsta apkārtējie iedzīvotāji, sarosījās un kopā cēla dievnamu. Un šis dievnams ir celts iz, pēc izskata kā ļoti sena ēka, baraka stilā, ļoti biezām sienām, bet īstenībā viņa ir ļoti jauna baznīca. Sanāk, viņai ir kādi 25, 30 gadi nepilni. Viņa iesvētīta 93. gadā, pagājušā gadsimtā. Nu, lūk, un draudzes, draudze ar saviem spēkiem, ar līdzekļiem. Protams, viņa lūdza arī palīdzību no ārzemēm finansiālu, tā darba spēks un, un iesaistīšanās no draudzes bija tiešām teicama un apsveicama. Un tā tapa šī, šī baznīca tik, tik man zināms par šīs baznīcas vēsturi. Ilgu laiku mm, šai, tieši šai ēkai stāvēja pamati ar nelielu, nelielu augstumu sienas, uzbūvētu vairākus desmitus gadus. Tikai gadsimta beigās, pagājušā gadsimta beigās, pateicoties tajā laikā bija priesteris Jānis Bullis, šobrīd mūsu ordinārijs, mūsu bīskaps Latvijas Pateicoties viņam, eh, tie darbi veiksmīgi tika organizēti un Dienams skaisti noslēgts, pabeigts. Mm. Paldies, Priestri Juri, par šo stāstu par, par baznīcu un eh, runājot par, par baznīcas ēku. Eh, es bieži vien esmu dzirdējis tādu, tādu jautājumu vai tādu, tādas diskusijas par modernajām baznīcām, kas nesen bija celtas par, par tabernākla vietu, jo parasti tabernāklis ir baznīcas centra, bet bieži vien arī kaut kur ārzemēs vai baznīcas, kas ir jaunceltas baznīcas, tabernākls ir nobīdīts uz sānu vai pa labi vai pa kreisi, kā kura baznīca, vai tam ir nozīme. Es biju dzirdējusi, kādam nepatīk, kādam patīk, kādam vienalga, bet vai, vai tam ir nozīme? Jā, tas ir saistīts ar tā saucamo kultu, reliģisko kultu, tātad ar sakramentu svinēšanu, ar svētās mūzes svinēšanu. Baznīcā notiek vispārējās sapulces, ko mēs saucam par universāliem konciliem. Pēdējais lielais tāds koncils bija Vatikāna otrais koncils, kurā notika arī liturgiskā reforma. Savādāk tika sāktas svinēt svētās mises. Zinām, agrāk bija latīņu valodā, tagad tas ir uh, katrā dzimtajā valodā, un arī bija lielais altāris, kur priesteris stāvēja ar muguru pret tautu, un tagad ir ar seju pret tautu. Daudz dažādu izmaiņu, un sakiņ, saistībā ar šīm izmaiņām arī tabernākuls, viņš e, pēc tiem jaunajiem noteikumiem iedarētos nedaudz citā vietā. Lai nav tā, ka sinot ar seju pret tautu, nebūtu mugura pret tabernākulu pagriezta. Nu, lūk, ka svētā mise notiek pie altāra, bet eh, individuālas lūkšanas tabernākula priekšā, tad atsevišķi pie pat tabernākula. Un arī ir daudz baznīcas, kurās tabernākuls ir eh, aiznes pilnīgi no centra prom kādā sāna kapelā, kur tieši paredzēts privātai vai kopīgai lūkšanai svētākā sakramenta priekšā. Bet lieli publiski diekalpojumi tad pie altāra eh, pašā baznīcas centrā. Tas ir nianses, kas var uh, mainīties. Tāpēc mēs redzam, ka arī Latvijā un pasaulē atšķiras tas, kur atrodas tabernākls. Tas ir atkarīgs no vietējiem ieradumiem, savā ziņā, protams, arī no paša biskupa uh, regulējumiem. Mūsu Latvijas biskupi, biskupu konference, viņa dotajā brīdī to redz tā, ka tabernākulam jāpaliek centrā, un uh, viņi pēc kāda laika, ja kādi liturgisti viņus pārliecina par pretējo, arī var pārvietot uz kādu citu vietu baznīcā. Do, domas un viedokļi dalās par to. Protams, ir daudzi, kas ir pret to, ka Jēzum nav parādīts centrs, viņam lielākā loma. Citi savukārt runā, ka tam nav problēma. Viedokļi vienmēr dalās par visām tēmām. Bet, nu, bet tā ir baznīcas nostāja, viedoklis, un no tā netiek dievam kā saka, pagriezta mugura vai negods parādīts. Tas ir nianses, kas palīdz efektīvāk izdzīvot liturģiju pēc jaunajiem noteikumiem, reformām tādā veidā. Paldies, Priesteri Jūrija, pāri par šo a, jautājumu. Jā, es, es aicinu radījumā arī klausītājus iesaistīties un rakstīt uz telefonu numuru 266 77 272 vai zvanot uz telefonu numuru uh, 67, 969, 131 un uzdot uh, kādu jautājumu par, uh, par, par baznīcu, par baznīcas ēku un tā tālāk, kāds jums ir jautājums. Un es atgādinu, nu, ka mēs gaidām no jums izziņas par to, cik svarīga jums ir uh, baznīcas, baznīca kā ēka jūsu, jūsu garīgajā dzīve, bet uh, šobrīd ir 9 un 45 minūtes un uh, joprojām ir priestara katra katehēzi ar priesteri Jūris Kuteli un dosimies kādā īsajā muzikālajā pau pauze. Būs skanēs dziesma Jauna diena. Thank you. piedzimis laimīgs, veselē un prātā viss izmainīts. Tagad varu patiesi gaidīt to dienu, kad es būšu tur. Tur, kur saule spīd, spūžāk vēl kā rīts un kā zelta skaisīts. Vārdos neizsacīt to, cik tagad viss kļuvis patiesi īsts. Jauna diena, jauna cerība tev. Viss ir mainījies, nav ko izlikties Pat ja visa zeme nostājas pret Pret, pret, pret, pret, pret Zini, ka tev ir Dievs Kas liek nepārdoties Zini, ka tev ir Dievs Kas liek nepārdoties sevi, bet tev visi mainījās, nav ko izlikties. Pat ja visa zeme nostājas pret, zini, ka tev ir bijis. Tas liek nepārdoties, zini, ka tev ir bijis. Tas liek nepārdoties. yeah. Darbie rādījumā arī klausītāji ir pulksten 9,48 minūtes, un ētera rādījumā arī Latvijā ētera ir priestara katehēza, un studijā esmais Olga, un a, mums, pie mums viesojas priestaris a, Jūris Kutels no Lūdzas jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas a, baznīcas, un mēs runājam a, par Laterāna bazilīku, priestaris Jūris stāsties mums par, par šo svētku nozīmi, arī dažas stāvžas dažus interesantus faktus uh, par, par Laterāna baziliku, un mēs arī runājam par, par baznīcas nozīmi, par baznīcas kā ēkas, kā celtnes nozīmi mūsu, uh, mūsu garīgajā dzīve, un uh, jā, mums pavisam maz palika uh, līdz uh, programmas noslēguma, raidījuma noslēgumam, ir uh, jā, desmit minūtes vai mazāk, un uh, priesteri Jūri, es gribētu jums uh, pajautāt par, par jūsu to pēdējo personīgu pieredzi ar, ar baznīcas lomu jūsu dzīve. Nu, tagad jums ir baznīca, baznīca kā ēka ir jūsu darba vieta, jūsu draudze, lūdza, bet pirms jūs vēl bijat priesteris un seminarists, kāda, kāda loma bija jūsu, jūsu dzīve, jūsu garīgajā dzīve baznīcai? Jā, pirms priesterības es līdz galam neapzinājos, cik lielu lomu dievnams un eh, baznīca var spēlēt manā dzīvē. Līdz priestrībai es, eh, jā, paldies Dievam, biju ļoti ticīgā ģimenē audzis. Mēs eh, ar ģimeni apmeklējām svētdienās, lielos svētkos, svētās misijas baznīcā. Man bija iespēja arī dziedāt draudzes korī. Jā, un tad tā loma, ko baznīca spēlēja manā dzīvē, ir tas, ka man tas stiprināja ticībā, redzot eh, citu ticīgo draugu locekļu piemēru. Īpaši eh, labs piemērs priekš manis eh, bija draugs prāvests Jurijs Mukāns. Viņš šobrīd ir mūžībā jau, kā viens priesteris par viņu izteicās. Tad, kad es biju nozīmēts pie viņa kalpot kādu brītiņu, viņš teica, ka es esmu nozīmēts pie viņa prāvesta, kurš ar vienu kāju ir debesīs. Mm. Ar to pasakot, eh, viņa svētumu, viņa dedzību, kalpošanā, ticībā. Jā, tad, tas man dievnam apmeklēšanu redzēju viņa piemēru ikdienā, eh, viņa garīgos padomus, ko viņš deva caur eh, grēksūdas sakramentu un arī caur spredikiem. Tāpat arī dievnam apmeklēšana, tāda regulāra, sistemātiska, viņa palīdzēja man uzturēt, uzturēt un praktizēt ticību. Jo, ja es būtu tikai ar ģimeni lūdzies mājās un eh, ikdienā privātās lūkšanas, kaut kā ļoti būtiski pietrūktu no, no ticības uzturēšanas. Jo, kā mēs paši zinām no baznīcas mācības, ka baznīcas centrs, virsotne, kur mēs smeļamies garīgo spēku, tas, tā ir evaharistija, visvētākais sakraments, ko mēs pieņemam kā garīgo maizi un vienotību, vienojamies ar pašu Dievu. Lūk, tas, tas man lielu, lietu, lielu lomu spēlēja manā garīgajā dzīvē. Vēlāk eh, baznīcā es iepazinu tādu kustību kā svētceļojumus jauniešu eh, bariņos uz eh, aglonu, un tas arī ļoti manu garīgo dzīvi uzlaboja. Un, eh, līdz pat tam, ka šobrīd es eh, ne tikai svinu svētās mises un eh, rīkoju kādus pasākumus dievnamā, bet baznīca un dievnams šobrīd ir man arī mīļākā lūkšanas vieta. Kā rādījuma arī klausītājs izteicās, kur satikt Jēzu, pabūt ar viņu kopā, divatā un arī <clears throat> tādā veidā stiprināt mīlestību, vienotību ar viņu, gūt spēku, stiprinājumu dzīves ceļos. Un jūsu drauga toreiz bija kura drauga? Tā bija laikam Daugopils. Uh, Mm. Jā, Daugopils diamantis draudze. Mm. Tā arī ļoti skaista draudze un arī tādu, laikam, interesantu vēsturi, jo to draudze arī uh, cēla, cēla draudzes locekļi un, un Un, jā, ļoti, ļoti skaista draudzene un um, patiešām skaista. Un es arī, starp citu, biju piedalījusies uh, sveceļojumos uz, uz Aglonu uh, ar šo draugu, bet mums ir, mums ir kādi SMS atnāca nolasīšana. Ai, jā. Slavēts Jēzus Kristus, paldies priesterim Jūrim par katehēzi, Dieva svētību, priestera jūra kalpojumu un visas gaitas. Paldies, Rādija Mārija. Valentīna raksta. Paldies. Tad, tad vēl viens SMS nolasīšu. Uh, uh, lai top slavēts Jēzus Kristus, paldies priesterim Jūrim par katehēzi. Mans viedoklis par tabernākulu būtības sludina Dievu vārdu, uh, tās ir jauki kā pa vidu. Uh, <laughs> vārda brālis Jūris. Tad uh, Jūris, jā, Jūris domā, ka labāk tomēr pa vidu, bet uh, jā, mēs esam um, katoļu baznīca un mums ir uh, nav tas vienotas, vienota viedokļa, kā ir pareizi. Tas viss ir atkarīgs atkal, nu, kā priesteris Juris teica, no, no bīskapa, kā ir jābūt pareizi. Bet jā, galvenais, ka Jēzus ir, Jēzus klātbūtnē ir, jo citas valstīs tabernākls varbūt kāda kapela vai sāna Jā, paldies, darbie rādījumā arī klausītāji par, par, šo, eh, par šiem at, eh, par atsauksmēm, par jūsu viedokļiem un arī jautājumiem. Un ir pulksten eh, deviņi un gandrīz jau 55 minūtes, un mēs noslēdzam mūsu raidījumu priestara katehēze, un studijā biju es Olga, un <clears throat> pie mums viesojas priestaris Jūris Kutels, bet priestari Jūri, varbūt jūs gribat kaut ko novēlēt vai pateikt mūsu klausītājiem. Jā, jums vārds jums, ko jūs gribat pateikt? Jā, zinot šodienas svētkus, es aicinu jums visiem uh, brāļiem un māsām neaizmirst dievnamā nozīmi mūsu dzīvē. Jā, kā viens eh, brālis, Lutānis, kristietis, viņš teica, ka mana draudzene ir manas garīgās mājas. Jā, uzskatīt savu draugus, draugus dievnamu par garīgajām mājām, kur e, iet un satikt dievu. Tā ir dieva, dieva, dieva nams, dieva māja kur mēs Dievu varam īpašā veidā piedzīvot. Jā, novēlu visiem priecīgus svētkus un arī sveitīgu katru dievnam apmeklēšanas reizi. Paldies, Priesterī Jūri, par šo katehēzi, ka jūs atradat laiku un, un piekritat ši, šai katehēzi. Paldies visiem klausītājiem. Un studijā bija es Olga un novēlu jums šo skaistu un brīnišķīgu šo dienu ar Dievu.